Astele henoz, bideo egile baten ezagutza. Linguistika izeneko katiaen ezagutza eginen dugu egunkuan, bimilata hamalauan, sortuko edo sortutako kate hau kajik sortzi miliu bista akumulatu dutu, ehun ta hiuntan hogeita hiu mila harpidetu beno habo badutilaik eta eta ehun ta hameka bideo egin dutilaik, hoik zien zenbakiak. Hoietan zuni eskioniak pentsatzen aldeikun bezala, pentsatzen edo zenbaki hanitz eginik, gai edo otaik aidela hanitzetaz eta beti hizkuntza ekin lotu gen gai sumait hau katia inizenak dion bezala. Formatu desberdinak proposatzen ditu, hiu minuta eta lau, eh, eh, hiu edo lau minuta jauten dien jaburetaik, hitz bat edo erantzahar baten unguian aidenaz, luzeaguak e egiten du, uzul delakoa egin, jadanik aipatu duguna, bideo egilia, politikan den manipulazionien uh, eh, hizkuntzen bidez aztertudu ebai bideo batetan eta hau aldiz oen bat benoan niat habo jauten du. Aktualitatiaz mintzo da eta hoietan aurten uh, ortografian erreformai patu du bai eta azkenetan idazketa inklusiboa Nuntiko radia indo-europearrak zertia hizkuntza eta patoa arteko berdintasun edo desberdintasunak zentako Google Traduzion hain txarra eh, itzulpena egitekun zentako frantsesak eh, inglesaen ikasteko txarrak dia zentako kajik hizkuntza otan maman eta papa erraiten da eta uskaz erraiten ahalda bai aita eh, bersonia badila pa eta ta eta ama edo maman eh, hortaik dela eta oh, esplikatzen jordin edo gaizten maila maila uh, gazten maila diktaketetan apaltzen ote dea edo asmatu ikizan dien hizkuntzak zer dia. Hoiko, aipatzen du bideo desberdin hanitxetan eta hurako gaiak interesatzen barin bazza iziek hate ezinago guna da hau ordin eta hoi ez gain hainbat eh, beste hainbat gai joratzen ditu. Eran behar da pertsonazien uh, eh, aurkezpen batekin urentzeko alja da eta gutigoa behea haste bat edo bi hasteoz alkitzen du Video bat ordin hoi lingustika e, interneten zerten manima usie, edienen duzi aija.